nog nooit gezien nie, niemand kon of het dit nog ooit gedoen nie. Nou neem hulle my en my vader bitter kwalijk en ons is vir hulle soos vijanden. Daarom is dit niet vreemd dat hulle so maak nie. Ons is moos in die skrif, hulle het niks van mij gehou nie. Maar ik gaan vir julle een speciale helper stier wat van mijn vader zelf afkom. Dit is die heilige gees en daar is geen ander gees soos hy nie. Dit is die ware gees wat ook die waarheid goed kent. Hierdie gees sal alles kom beklemtoon wat ik gesê en gedoen het. Julle gaan ook vir die ongelooviges van my vertel en hulle probeer oorreed om christene te worden. Julle kan dit doen, want julle was van die begin af saam met mij.